закончился dogodio, Allah najbolje zna. Ja se lično nadam, govorim u svoje ime, ja se lično nadam u svoje ime da je inče Allah u tjale imam na njevoj pogodio. Jer zaista ima argumenta i sumeta, jel da, koji su vama svima dobro poznati, da, šta, vjernik. Ako ubije vjernika, a, ako ima imana, jel da, koliko srbo gorušice, kad tad izaći će iz žehennem. Ali vidite pak s druge strane šta, šta Tejmin kaže u komentaru ovog hadisa, upitali su e, šeha, ovog ajta, upitali su šeha u Tejmin. Kako ćemo shvatiti sad ovaj ajta? Znate šta je rekao? Rekao je, kaže, kada čovjek namjerno ubije e, kada čovjek namjerno ubije e, vjernika, jel da? A on je vje, i sam vjernik. Tako, Gospodar je rekao da će vješo takav postati u džehennemu. Šeh Ibn Azemi Rahmatullahi, ali da je jedno kor interesantno objašnjenje. Kaže, ako se ovakav ne pokaje, iskreno iz srca, znači potrebno je pokajati. Ako, ako se kaže ovakav ne pokaje, ostane na tome na čemu je bio, jel da? Ubeđen da je pravilno postupio, gospodar će mu Subhanahu wa ta'ala dati da polako ali sigurno počne lutati u svoje zablude. Zabluda će ga odvesti u grijeh, grijeh će ga odvesti u pokvarenjaštvo, pokvarenjaštvo će ga odvesti do jedne dereže kada će početi poricati blagodati gospodara Suhanova dana sve dok mu ne dođe smrtni čas, a on ne vjernik. I kada mu gospodar uze dušu, zbog toga će i u ostalom zaslužiti da vječno što u vrti. Tako će se obistiniti Allahove obećanje da onaj koji nabija duhu je vjetnika ostaće u džernelu. Ne može čovjek po, po uh, ono, uh, rabi i učenjaku, poznanik Ali Sram kaže izričito, ali i da ćete, radija ako čini čtira, potrebi ima svoju kupnu nagradu, dvostru kupnu nagradu, ako pogreši samo umu jedna nagrada kod ovako. Znači, opet govorimo o karakterističnoj grupi ljudi učenjaci, oni imaju pravo da, da vode. Oni su naša, oni su naši emiri, oni su naše vođe, jel da? objetite, poporavite se Allahu, njemu poslaniku, ovu ni nebri vinku i vašim vođom, Zna se da je šta? Zna se da su vođu u ovom, koji je vođu u ovom ajetu, u stvari učenjaci. Prije svega, kaže se da su učenjaci. Nakon toga, da je on najviše davao, da je on bio najhrabriji, on je bio najpredniji, on je bio najčastniji, jel da, on je bio najodvažniji, on je bio najdarežljiviji, on je bio najveći dobročinitelj, on je bio najmilostiviji prema ljudima, jel da, nikada ni u čemu nije žurio, nikada ne bi mu se ponudila neka stvar, a da nije uzeo ono lakše što je od dvije ponuđene stvari. Dok kod neke braće na veliku žalost, kada mu ponudiš e, dvije stvari, on gleda koja je teža. Pa jednu stvar mu ponudi, ako vidi da mu nije dovoljno teška, on je neće prihvatiti. Jel da? Jednu mu stvar ponudi, nemoj ti. Kažem kod neke braće, neko su. Ponudiš mu jednu stvar, na emanet, i on vidi, ako vidi da to ne odgovara njegovom mentalnom sklopu, maša Allah, jel da? Jer je on e, tu nekakav glavni junak u cijeloj priči, I onda on to ne prihvata, mašala. Nije da to dorasla njemu. A ne daj Bože da mu ponudiš dvije. U propasti će jedno i drugo. Prvu će pregaditi, drugu će u propasti sigurno. I kako možemo očekivati da, da se preko takvih ljudi vrati čast i dostojanstvo ove vjere? Naprotno, preko takvih ljudi možemo imati samo glavobe. Niti čast i dostojanstvo. Nego samo je pitanje vremena kada ćemo velike nevolje, propasti ili još veću nevolju. Mata razmahu ono šarda. I nakon toga će doći neko da nas šamara kako vaša vjera nije, nije dobra, kako vaša vjera je puno komplikovana, šta je ovo, kako je ovo, i mi ćemo njemu posle govoriti, ne, slušaj, možeš ti si zabud, ti nisi razumio isto. Mi znamo da je ono zabud. Mi znamo da je on, da on nije razumio isto. Mi znamo da on nema pojma ovdje. Znamo da se on davio svojom kuhnju šit. Mi će kažiti da smo mi učinili da ljude ne dovedemo do te da da se oni spijevaju s ovim zinom i da govore to što govore. Ne može islam opstati samo na strogoći. Ne može islam nikako opstati samo na ishitrenošću i onda i, i, i donošenju zaključaka koji nemaju veze sa poštivanjem poštovanjem prema starijima, sa milošćom prema mlađima negiranjem autoriteta učenjaka. To je ono što sam htio za večera da vam kažem, ono svojom smo jedan uzmeo, jer da nekad sam od braća zamorila, iako nisam htio da se oglašavam, nisam htio da govorim ništa na ovu temu, jel da, međutim, eto, neka se braća Allah i nagrađen hajrom, malo uh, bilo upornija, gdje sam rešio da barem na ovaj način će Allah da nešto kažem ili na nešto ukažem će nemojte zamjeriti ako nekome izgleda da je bilo indirektno, jel da, jel, nemojte zamjeriti i njivi koji mislite da treba biti i, i suviše otvoreni, tako dalje, tako dalje. Jel da, jednostavno ovo je vrijedno neluka, muslimani se trebaju treba i šalma do tjana da stvari dovede na svoje mjesto i da to bude od koristi e, u ovom umetu i ovom vijeku, a nikako obratno i šalma ako neko nešto od vas ima da kaže, ima neko nešto da pita, a ona vas nagradi u bujnom, slobodno, nema nas puno u sobi, jel da ranije je bio veliki broj mašala, ali i ovaj broj je mašala. politički nepodobno kaže super kod mene ko da si na divanu samo na divanu ja je slučaj politički nepodoban izjava ti u suglasnosti sa e, imenom tvojeg nikada stare kada si ja znamo da je znamo ko je znamo ko je da ne ne ne hajde ničeva čehovi bujno hoće neko nešto da kaže hoće neko nešto da komentariše, jel da hoće neko nešto da pita, eto meho, brate, pita nešto, pa ćete se vi to i čava u da samo da govorite, ja govorim. Hajde Allah uprti šehu, boj se Allaha i mi svi s tobom, amin. Dobro, neću reći od kojeg nika je ovo došlo, problema nema, a ali ne ostaje na nefi. Znači, svi ste došli da date svoj komentar, da date svoje mišljenje, inša Allah ukrala. Zvarek da vas nisam vidio eh, baš eh, zbog čega ovdje brat kaže boj Allaha i mi s tobom. Možda, možda na neku moju izjavu i na neku riječ, ali hajde, inša Allah problema nema, inša Allah, uđana, mi smo uvijek znači, raspoloženi za razgovor, da nam sve znam. Bez obrita, bez obrita, da li se slažete sa nama ili se ne slažete, jel, ili se neko ne slaže i tako dalje, nije to nikakav problem, inša Allah, uđana. Znači, muslimani trebaju naučiti da komuniciraju, da razgovaraju, ali s dužnim uzajavnim poštovanjem. Dužnim uzajavnim obostranim uvažavanjem i poštovanjem će Ja, Allah vas nagradio, znači nisam do sada imao situacije koliko se sjećam, koliko se sjećam. E, ja ne običavam da bratu kažem boj se Allah. Znači ja ne običavam da, mislim da, mislim da ću ga na taj način uvrijediti. Mislim da ću ga na taj način uvrijediti. Znači, e, obično običavam kada razgovaram s braćom, jel da, kada želim na nešto ukazati, jel da, ja mu se bolje ono e, otvoreno obratim i tako dalje i tako dalje. E, nema veze, i nema veze, nevezano sa ovim što mi je ovdje poslato na primjer, Allah te nagradio hajom. Allah te nagradio. Ne, ne, ne, nema veze, ne, nemojte me pogrešno razumjeti. Ne, ne, ne, nema veze, nema veze, ide zahvala zašto to kažem? Zato što e, bojim se da to, boj se Allaha, boj se Allaha, i onda kod mene, znači govorim o svoje ime, da ne postane nekakva uzrećica, jel da, pa da ljude stalno na taj način e, upozoram, jel da, i e, što se više to ponavlja, to će više postati navika e, putem koje čovjek hoće da e, ukori nekoga, a ne da ga zaista posjeti na bogobojasnost. Znači, s te strane sam rekao. Znači, pročitao sam pitanje, jeste Sejhan mi je prostedio pitanje, znači, pročitao sam pitanje, e, mislim da ne, ne, ne osjećam potrebu, ne osjećam potrebu da momentalno odgovorim na to pitanje. Znači, brat pita, e, zašto se e, pitaj, znači, evo, brat kaže, нема потреба чак и да постираш, нема проблема. ево ја ću то јавно почитам да и е проблем. Значи, брат пита, пита и зашто се не обрати по питање обраќања шејха Ада, шта нам може савјетовати и дали да узимам да још од Аби да негој одговор информација и сили. Јел да ја кажам, немам ништа да situacija takva kakva jeste, i onda situacija takva kakva jeste, e, kader Allaho mašaća, e, ja mogu samo da kažem, Allaha molim će Allahu Teala da se e, strasti kod ljudi e, smire, taj veki problema nema, ugroženi, ok, barek Allah. Znači ja samo kažem, inče Allah da se strasti kod ljudi smire, da gospodar Subhanahu Teala omogući muslimanima da na stvari gledaju onako kako treba. Jel da? A kad kažemo onako kako treba, da to gospodaru gospodar Duhanova da to uvijek bude u korist e, umeta, da to uvijek bude u korist islama i muslimana. Da to uvijek bude u korist muslimana i islama i muslimana. Jel da? Ja ne, ja ne pratim e, šta znači ovaj dotični daje šta govori, jel da? и заиста не знам где и на кој начин пласиле информација из Сирија, јел да? Меѓутим, ја сам се лично, значи ја сам се лично сам дистанцирао, ја сам се лично сам дистанцирао, јел да? Комуникација со тим дајо и лично сам сам се дистанцирао тога да слушам, да слушам поедина изведења тогдаје. Зашто? Само да кажам, Да. Значи, не можемо на што се ние дозволило да се овде обрати. Путник 72, афи барека калафик. Разумеш, ја мислим да сам говори овде пола сахата и надам се да си нешто разумел од тоа што сам рекао. Инша Аллах. nadam se da si će Allah Ta'ala nešto razumio, a ukoliko pratiš ovu situaciju slabo, ajde znači ako slabo razumiješ, pratiš e, imaš i će Allah Ta'ala, znači imaš na e, ovom sajtu, e, na sajtu Put vjernike imaš dobrih informacije ima tamo ljudi koji rade tamo, obrađuju dobre teme, i onda znači oni obrađuju izuzetno dobre teme Така, све оно о чему би, би ми тели да разговарамо или би можда некој хтео нешто да пита, да му се појасни ситуација или ставови шејхова, јел да мислим инша Аллаху да ќе му се тамо то појасни инша Аллаху Не идеш више на ту страница. Хајрен, хајрен, тоа е твој избор. grehi, izbori drugih, drugih kažeš, onda ćemo ovako da uradimo ako Allah da. Inša Allah u dana, dogovorite se jednog dana, kada vam odgovora, znači, taj, neke stvari se mijenjaju. Znači, ovo me podsjeća sada, eh, i 72 bare kalafik, znači, ovo me podsjeća na e, govor jednog čovjeka koji je rekao, e, nije to bio naš menheć, niti će ikada biti. Jel da? Znači, govornik koji je rekao te stvari tamo, uh, mislim da je cijelo vreme uh, e, forcirao to da neke stvari se mijenjaju. Jel, ne znam, ako misliš na... I, i, ako misliš u tom kontekstu neke stvari se mijenjaju, mislim da si čuo taj govor. Jel da, to nije bio naš menedž i, i niti će bi ikada biti, jel tako? Jer mislim da je u, u stvari taj govor, e, jel da je izazvao kod nekih ljudi uh, mišljenje da neke stvari se mijenjaju i tako dalje i tako dalje. Ako jedan čovjek rekao da neke se stvari mijenjaju, i onda ako je jedan čovjek rekao da ovo nije naš menheđ, niti će ikada biti, ovi su promijenili ovo, promijenili su ono, treba da se zna da nasuprot jednog čovjeka ima minimum 13 priznatih učenjaka koji su rekli suprotno, pa daj da izvagamo tako stvari. Da vagamo stvari s onim što su rekli učenjaci i s time što je izjavi ovaj čovjek, pa će nam malo i čala u tada biti jasni. Vidni na njih. Hajra? Hajra, ako ti je izvagano, ja ako ti je izvagano, znači, nema se šta oko toga dodatno nešto raspravljati. Ako ti misliš da je za tebe izvagano, jel? Samo ja bi te zamolio, Allah te nagradio, hajra, mehi, нас многу е важно у тешком моменту, у тешко тренутку се налази овој умет, јел да да Аллаху маше да кажа. Немојте и за тренутак запоставите речи посланика Алих Салама, ко не поштуе наше е, наше старије посадници да према наши млажи, не признае авторитет наших учењака, ние радно Hajde Šala, nemojte da počinjete raspravu. Hađija, Hađija i Putnik 72, Allah vas nagradio. Nemojte počinjati raspravu, jer ću ja u suprotnom napustiti sobu. Barak Alafiku. Nemojte, nemojte, Allah vas nagradio. Znači, tu smo, inša Allah, tu smo, inša Allah, da raspravljamo po braća. Samo polako, nemojte tako, Allah vas nagradio. Hajmo, mislim, ako ima nekakvih situacija e, tog tipa, e, Hajde, nekaj, znači, ne trebaš ti da budeš ni uz koga, Ehi 72, nemoj ti da budeš ni uz koga, ti budi uz istinu Baraka Lavrika. Nama niti je bio cilj, niti nam je cilj, niti će nam ikada biti cilj da mi po svaku cijenu okupamo, okupamo ljudi. Oni koji su to tako shvatili, da je prvo su se prevarili Ehi. Znači, da prvo su se prevarili, niti je Husein važan, niti je važan ovaj, niti je važan onaj. Važna je ova vjera, dragi i poštovani moji, Ehi Baraka Lavrika a i zato umrli. Eto, nisam ja bio uzvan zato što sam smatrao da ste bili na neistini. Barek Alafi, taj ovdje govoriš prošlom vremenu. Šta znači sada da si bio sa nama, danas nisi? Juče si bio sa nama zato što si smatrao da smo bili na e, da nismo bili na neistini, jel Znači, smatrao, vjerovao si da smo bili na istini. Šta se danas promijenilo, Efe? Nismo više na istini, Barek Alafi? ne kažem ja to ti Allah te nagradi od žene to kad ti se zašto da ti ne, ne, ne kažem to. Ja samo sad ovdje želim sa tobom da raspravim to, jel da? Barek na lafi. Mislim da raspravim, ne da raspravljamo, nego da razgovaramo po braše Barek na lafi. U tom kontekstu sam ti to rekao, jel? Pošto si potražio informaciju, dao sam ti nešto gdje možeš naši informaciju. Malo sam više pojasnio neke stvari, koliko god sam mogao, i onda Ahi, ja sam raspoložen da dam nikome god e, se, znači kogod e, vidi ono potrebu za tim problema, jednostalno bi mu köprünü de Allahu Teala. Mi možemo samo da prenesemo i ništa više. A ona braća na veliku žalost koji su toliko maša Allah hrabri, da, koji su toliko odvažni, jel da, da osuđuju i da stavljaju молил Аллах вас нареда би хајром. Значи, ако имате нешто лично, дописујте се на приве, пошто може да доже неко питање умеѓу времено од браче, а ја мислим да е то питање поставено мене, па се задржавам се читајќи таа та ваша приветна дописивање. posao u Boko Haram, nemam ama baš nikakve informacije o tom džematu, jel da? E, ne znam kojeg su pravca, ne znam šta su, ne znam ko su, ne znam šta traže, ne znam na osnovu čega e, oni djeluju i tako dalje i tako dalje. Znači, koliko je vama poznato sa ovih e, medija televizijskih i štampanih, toliko je i meni poznato. Međutim, ja bi to tih pitanja, ali kako god, kako god bilo nam namjera, neće odgovoriti na to pitanje sigurno. Taj, e, kažu da treba slijediti učenjaki, jer tako treba, pa dobro, jer i to ovi koji se nazivaju farježama i napadnice njihove časti prolita krv, moj da ne stjede nikoga, ja koliko znam, pročitao sam da šejih e, Zavahir i obraćaju se šejih Bogdati, onadujući ga bratom šejih Uvođenja i tako da. Ja, eh, 72 znači ovo je znači još jedan dokaz da je e, govornik onog govora to nije naš menheđ niti će ikada biti izazvao katastrofu u umetu sa tim njegovim obraćanjem kao prvo nije ispoštovao učenjaka nije ispoštovao velikane umeta nije e, ispoštovao jednu vrijednu pozitivnu stvar e, za koju su se ljudi zalagali možda još i u vremenu prije nego što se on rodio. Zašto? Šta ti misliš, i na koji bi se drugačiji način šejih e, Lahiri ovde opravaćao e, jada e, Bagdadiju, ako ne sa tim superlativima? Jer čovjek želi da smiri situaciju, čovjek želi da to popravi, čovjek se nada da još uvijek ima e, prostora i šanse za dijalog. Još uvijek se nada vjeruje da će to i čano u tjano da stane, jer kada u, u, dok se njemu obraćao sa tim uvaženi šejih i emir i tako dalje i tako dalje, on je istovremeno e, naredio džepi da prestane sa svim napadima. Znači, to je neka stvar psovati, neće ga ovaj da kuditi, neće ga ovaj da grditi. Evo ti jedan primjer kada su se muslimani u sukobi obraćao im je, obraćao im se onako kako su se oni obraćali njemu, viteškim redom. Šta vi mislite da uh, Ibn Temije recimo, da Ibn Temije recimo kaže nekom velikom derišu u vremenu kada je on kaži, nemaš argumenta za to što govoriš, zato što su, ja ti samo prenosim ono što su učenjaci rekli, ahi, učenjaci su rekli, ovo što sam ti rekao, sada ovo što sam ti rekao, ovaj primjer, zašto se tako šeh Zalahiri okončao Bagdadiju, ovo sam čitao kod šeha Tarika Abdelhalima i kod šeha eh, Hani Sibajija i kod doktora Ekrema Hidžazija, ahi, znači kod njih sam ovo pročitao, barakala fikta, kad kažem da mi ne govorimo od svoje glave, nego držem imamo se ono što uče, znači molim patim me ozbiljno bare falavi. Znači, Allah te nagradi od mene. Daj. Daj. Ja sam se nadao da ćeš se sudržati od govora, ali e, ti si pobježao od odgovora bare falavi nema odgovora, nema odgovora, Allah te nagradio, to što si sad pisao, jesi slušao odgovore, nema odgovore, on se do sada ni jednom nije oglasio. Ni jednom se nije oglasio i sve ono što kažete da su odgovori, to su sve stari odgovori. Za tvoju informaciju, Ehi 72, Ehi 72, u zadnjih desetak dana, znači u zadnjih desetak dana, Ehi govoriš ti arapski, barakala pretišao je islamske sajtove na arabskom, samo me to interesuje, bare to je. Ili dobiješ informacije iz treće ruke. Čezak Allah, Allah te nagradio, bio si iskren. Dobro je Znači, u zadnjih desetak dana vrti se informacija, ahi, vrti se informacija da je Bagdadi mrtav. Ja to ne govorim, ja to ne tvrdim, Allah jedini zna. I neću da prenesem informaciju, da kažem da, to je informacija, to ne nego ja kažem vrti se ta informacija ahi znači vrti se ta informacija da je čovjek mrtav da su ga ubili ahi i da je sada sve u svoje ruke preuzeo onaj govornik što je rekao ovo nije naš menež niti će ikada biti eto tako Jazaka Allah hej Hajde, da je Allah na pomoći. Hajde, neka prije kafu. Sajib, putnik, putnik, Baraka Vafik, ja bi te zamolio, putnik, ja bi te zamolio, inša Allahu ta'ala, ali ja mislim da sam e, džazaka uh, Vafik, Baraka Vafik, ja ti, znači, rekao si šta si imao da kažem, Baraka Vafik, ja meni je sve jasno, uh, e, ja da, meni je sve jasno, Baraka Vafik. Ja, gotovo ovaj. Ja bi sad da... Pa si vidio kako mi pije kafu u Svisu. Ovaj inša Allahu ta'ala. Inša Allahu ta'ala. Русулот. Ја мислам да смо ово некој путова. Ако не веќе Луѓето компанија из Лозана доле од сеата деса век прави проблеми кроз. Значи Аллах вас наградио, значи ние проблем. Ебу Сумеја Аллах те да наградио тајно мрди, значи брат жели да пита, значи дај нама простор, бичемо разговарати со братцом, со братом иншаллах и позволите мене да ја получам пред Аллах вас па наградио. Да Ama se nam je bio s jedne komponente moj 871 говориш да по својим страстима. Значи, имам само да слово закамате, меѓутим, ја би те молио да, ја би те молио и да имаш и ти граници со нама, и инша Аллах. Шеријат е против да се од луѓи затвора не узимају срце. Значи, тоа е најчаидска изјава кој некој може да ти е. Значи, тоа джахид и чудо, Аллах те награди од него. Значи, не кажем да си ти джахид, не веројам те не дај Боже, samo ti prenosiš stav e, učenjaka koji su govorili na tom pitanju. Prvih e, 72. Jesi bio malo prije kada sam ja spominjao imena Šehrova? розкрикали брачу, а тільки чай. Мы брача ходим, постоянно вся крикали. Без зимы, но не никак. Još jednom, se nam ovaj rekao, ovaj rekao, ovaj rekao, ovaj rekao, ovaj rekao, ovaj rekao, ovaj rekao, ovaj rekao, ovaj rekao, ovaj rekao, ovaj rekao,